المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Vi er nået frem til surat al-Nahl. Surat al-Nahl, vers nummer 55. hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger efter A'udhu billahi al alim an min shaytan al-rajim لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ لِيَكْفُرُوا bima ataynahum Allah subhanahu wa ta'ala siger i den ayah, at det vil sige, hvis vi tager den tidligere ayah, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, det er nummer 64, ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إذا فريق منكم بربهم يشركون Når Allah subhanahu wa ta'ala har fjernet den hårde straf, eller den katastrofe, som han har lagt på jer, så vil der være nogle af jer, som efterfølgende vil danne kufur på Allah. Så siger Allah, لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ Så heraf, de vil danne kufur på de ting, som Allah har givet dem. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Nyd det. så længe det var, I kommer til at vide det på et tidspunkt. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم Disse statuer, eller hvad de tilbyder, så tager de en del af deres øh, indtjening og giver det til det og i form af slagtning, i form af offring, i form af at give noget til det her, og så siger Allah, mimma razaqnahum. Så hvad vi har givet dem igennem os, altså Allah, så begynder de at dele til de her øh, tilbedninger, som de selv tilbyder. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Jeg svæver ved Allahs navn, og det er derfor han siger Tallah, svævning på hans navn. I kommer til at blive spurgt om, hvad I hævder. Allah vil spørge jer, hvad er det, I har gjort i form af iftira. Iftira, det betyder hvad I ligesom har gjort i form af løgn. ويجعلون لله البنات سبحانه De hævder, at Allah har døtre. Velsignet være ham. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ Og de vælger selv de bedst, de elsker, og de elsker drenge. Og det er derfor, at de siger, når man har drenge, så er man velsignet. Og det er derfor, de lyver om Allah og siger, at Allah har døtre. Og de hævder, at Allah har malaika, og malaika er Allahs døtre. Subhanah. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون og typisk at de vælger de der er bedst for den hvor de vælger de der er øh, fjendest for den og hadeligfuld for den til at være til Allah subhanahu wa ta'ala Allah siger herefter وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَذِيمٌ Hvis den ene af dem, han bliver informeret om, at hans kone har født en, øh, en pigebarn, så vil hans ansigt være mørk. وَهُوَ قَذِيمٌ Må Allah beskytte os. وَهُوَ قَذِيمٌ Det betyder, at han bærer hadfulde tanker indvendigt. Læg mærke til, hvad Allah siger. at når de får nyhed om, at hans kone har lagt et barn, som er en pige, så begynder han allerede her at være hadfuld øh, person. hans øh, opførsel, hans ansigt, alt hvad han bærer, kommer til at være i de mørke øh, lag. Og det er derfor beskrivelsen af Allah, Walla wajhuhu muswaddan wa huwa qadir. Så vil hans ansigt være mørk, muswad, ligesom den går i sort, wa huwa qadim. Det betyder, at han bærer had, han bærer øh, vold, han bærer indvendige øh, øh, hadfulde tanker. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم Han gemmer sig fra befolkningen på grund af hvad han får af nyhed. <laughs> han begynder at gemme sig. Hvorfor? Fordi han synes og føler at Allah har givet ham en musiba, en katastrofe. Fordi på det tidspunkt i Jahiliya øh, sagde dem, som ingen hjerne har, at en kvinde eller en pige er noget hadfuld, noget skam. Og det er derfor, <laughs> hvis du ligger her, så siger han, han gemmer sig fra befolkningen på grund af den skam, som han har fået af nyhed. Hvilken skam? Det er at han har fået en pigebarn. <laughs> Må Allah beskytte os. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون Skal han holde fast i det han har fået? Han er faktisk i tvivl om, om barnet skal leve, eller skal han begrave barnet levende? sa sa'a yahkumun. Det er det værste, hvad de vælger. Øh, hvis vi kigger her, så kan vi se, at samfundet, Quraysh og araber generelt, bærer en form for had over for kvinder. Og den måde, de lever på, hvor de betragtede kvinder til at være enten slaver, eller noget, som man kan bruge men alligevel, når de deres egen døtre, der vil ankomme til verden, så vil de ligesom sørge for, at de bærer skam over for den, så skal det af med det. Må Allah os. Og Allah beskriver, hvordan deres liv er. Enten vil de begrave deres børn levende, eller vil de lade ligesom gemme sig fra befolkningen på grund af, hvad han har fået. Og Allah siger, Ala sa'a ma yahkumun. At det er det værste, hvad de selv vælger af dom. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين til dem som ikke tror på dommedagen مثل السوء og det er hvad de selv har taget øh, og de vælger, at Allah har malaika til at være døtre. Og det er derfor siger de, at kvinder er noget skam, og Allah har malaika, som er noget skam. Og det er derfor Allah siger, at la yu'minu, det er dem, som ikke tror på dommedagen, de sætter en sammenligning til at være de værste. Allah siger, kalder det mathalus sav, det er det værste, som de sætter Allah til at have. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى Ophøje være Allah Han har den bedste plads. Lillahi al-mathalul a'la. Ophøj ved ham, subhanahu wa ta'ala. al-aziz al-hakim. Allah er aziz. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah er aziz. Allah subhanahu wa ta'ala han er aziz i hans valg, han er aziz i hans definition, Allah er aziz hvad han foretager sig, al-hakim min al-hikmah. Og Allah har visdom i det her. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ Hvis Allah vil straffe befolkningen på grund af deres volum, deres undertrykkelse, deres shirk, hvad de selv definerer til at være modsætning, hvor Allah har nedsat, så vil Allah ikke efterlade de eneste, som bevæger sig på jorden. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى من Allah forskynder den til et bestemt tidspunkt. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً Hvis tiden er nær, så er der intet at vente. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Og de kan ikke forskynde det. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ Og de, de definerer, at hvad Allah skulle have, er noget, som de selv hader. de hader at have pigebørn, men alligevel siger, at Allah har døtre. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبِ Og deres definitioner af deres tunge er løgn. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى Og hvad de selv har, det er noget godt, drenge. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون Der er ingen tvivl, at det her mennesker vil blive ramt af helvede. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og så siger Allah, وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ Og ikke nok om det her. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller, Ej matrukun mansiyun, de bliver klemt, de bliver efterladt inde i ilden for evigt. Der er ikke nogen, der vil kigge efter dem. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان Vi sværger ved Allahs navn, vi har sendt til andre nationer før dig, hvor shaitan har tegnet tingene, at deres handling skulle være det bedste. For huwa waliyuhum liyawm. Shaitan er deres leder i dag. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Og de har en hård straf. Og hvem er det? Det er Yahud og Nasara og alle andre grupperinger, som har valgt noget andet end Allahs din. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ Og Muhammad, vi har ikke nedsendt bogen til dig. إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ Kun for du skal forklare det til dem. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه så du kan forklare de tvivlsomheder som de har i den وهدى ورحمة لقوم يؤمنون og retledning og velsignelse for folk som er trofaste والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt fra himlen vand for at skabe liv på jorden, efter at jorden har været død. Inna fi dhalika la ayatan li qawmin yasma'un. Det der er blot til folk, som forstår. Hvad betyder det her? Det betyder, hvem er det, der nedsender vandet, så jorden kunne komme til livs, andet end Allah. Så lær, o mennesker, at det her vand er til jeres liv, og ligesom din er til jeres akhirah, så I kan få liv hos Allah. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً Og hvad der angår dyr, så er der nogle ibra. Og ibra, det betyder, at I kan lære noget af. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمْ Det du drikker, hvor stammer det fra? Vi lader jer drikke hvad de har inde i deres maver. Min i farathin wa dam. Allahu akbar. At Allah subhanahu wa ta'ala, at de der ligger i det, at de spiser selve, øh, at selve mavetarmene spiser eller tager imod græsset, og danner det til at være blod, og herefter bliver det til konkret til at være laban, laban, mælk. Og så siger Allah, labanan khalisa, ren mælk, pure, meget ren. Hvis du kigger her, så kan du se, at selve de, der kommer ind i maven, det er noget, som er meget koncentreret af græs, som bliver lavet om til blod, som lægger sig ind i den her beholder, og bagefter er der blødning, og så bagefter det her blød bliver lavet om til mælk. Hvordan processen? Allahu a'lam. Allah har skabt køerne, hvor de spiser græs, og inden i deres produktion, så vil der komme mælk ud af deres øver. Og så siger Allah, labanan khalisa, pure mælk. Sa'igan للشاربين Sa'igan للشاربين Ladidan. Hanian. smager godt ned på den måde at når du drikker det så vil du synes at det smager godt. jeg har læst nogle definitioner af nogle af kuffar som siger skal voksne drikke mælk er det, er det godt for voksne at drikke mælk, eller er voksne gået væk fra at drikke mælk? Svaret er, mælk er ikke kun et produkt. Mælk er noget, man kan leve af. Mælk er ligesom måltid. Når du drikker det, så indbærer den på masser af ting. Protein, mineraler, vitaminer, alle de ting, som menneskerne har behov for. Når menneskenes koncept af dyr, når menneskenes koncept af dyr har ændret sig fra at give dyrene græs og begynder at give dem fødder, disse foder, som de begynder at give dyrene, de det, der er med til at skabe de dilemmaer, vi lever op til nu i vores tid, som hedder kraft. Fordi meget af de her foder, som de fodrer de her, øh, de der køer, er kunstigt kemikalske. Den indeholder for høj protein, de prøver væksten til at stige, og så får det altid det her øh, dyr til at føle sig overmætte og dårlige på en måde, så ligesom at de har en hurtigere vækst. Læg mærke til her, her på det sidste, hvor meget sygdom folk er begyndt at få. Alt det her igennem vores kost. Hvis du kigger på øh, dyr, så som kyllinger, køer, øh, drikkevarer, alt det her, kosten, som vi får, den indbærer masser af ting, som man, ligesom, man skal ligesom overveje og se, hvordan kan vi få det på bedre form. ومن ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل hvad I får af dadletræer og hvad får man der? der får man dadler والأعناب والأعناب دروة أصلي الله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إيه بنودة سعية السكر السكر دي at I kan lave det til at blive ikke alkohol, men til at blive vin. Og vin har nogle forskellige definitioner. Vin er de sydende, som du og jeg drikker i form af læskedrik, og vin kan blive hen og blive til alkohol, hvis det bliver efterladt i nogle krukker i længere periode. Så det her, Allah subhanahu wa ta'ala, som siger om druer, hvor I tager den til at være til nogle drik, som I kan drikke. Warizqan hasana, warizqan hasana. Warizq, det er alt, hvad I kan få ud af det her, det er noget rizq for jer. I kan tjene penge ved at sælge det. Det kan være af diverse ting. Ligesom I kan sælge dadlerne, I kan sælge øh, druerne, øh, I kan benytte jer til at udføre masser af ting ved de her planter, så I kan indtjene øh, ved det. Og det er derfor siger Allah, wa rizqan hasana, og en god indtjening. Inna fi dhalika la ayatan li qawmin ya'qilun. Ind i det her, der er nogle tegn for folk, som har et forstand. وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذ من الجبال بيوتا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا Allah subhanahu wa ta'ala har inspireret til og den inspiration det er instinkt som Allah har lagt i øh, bierne at de skal tage øh, bjergene til at være deres, øh, øh, deres øh, øh, fødested, deres øh, oprindelsested, deres øh, øh, hussted, deres bolig. Og så siger Allah, Allah har ladt en, en, en inspiration i det her forstand, at de instinkter, som ligger hos bierne, at de skal tage bjergene til at være deres bosted. وَمِنَ الشَّجَرِ Og der træerne også. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ Og alt hvad der blev sat op til, at de kan bo i det. Og det er al-urush, allati ya'rushuha banu Adam. Det er alt, hvad bani Adam bygger for dem. Læg mærke til her, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt disse bier, så vi kan benytte os af. Hvad er det, vi kan få ud af det? Honning. Honning er noget af de bedste menneskerne kan få. Prøv at lægge mærke til, hvad Allah har nævnt tidligere. Allah har nævnt laban, mel. Allah har nævnt dadler. Allah har nævnt vindruer. Nævnt vindruer. Allah har nævnt øh, nu øh, honningen. Prøv at se her, de her ting, som er nævnt, de er faktisk nok til, at et menneske kan leve øh, et liv uden at de har behov for noget som helst ud over kødet. Allah siger, ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا ثُمَّ كُلِي Allah subhanahu wa ta'ala siger til øh, disse bærer, ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ Der er frit hylder for dig, bærerne, at du kan spise. Spise fra hvad? Fra alt, hvad vi har lagt frem til dig. Min kulli thamarat. At bærerne kan tage fra alt. Fra øh, afgrøde, det er ligesom blomster. Fra øh, dadler. Fra vindruer. Fra Øh, planterne, fra alt hvad Allah har skabt. Fasluki subula rabbiki zulala. Så skal du bevæge dig i den retning, som Allah subhanahu wa ta'ala har lagt dig til at gøre. Og det er, at beboelsen for dig, det skal være der, hvor det er bjergene, træerne og de steder, som vi har lagt, du skal være. ذلل أي مذللة غير متوعرة وتي أعسلف العسل تن أع يونيك سبيشيل اسمين أدن أع غين أصصي آه، الله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه تي دا كما أود أماوان فرادن أع فسكلي فعوة Fihi shifa'un linnas. Læg mærke til her. Fihi shifa'un linnas. Hører I mig? Kan I høre mig? Eller I går I søvn? Fihi shifa'un linnas. I selve al-asal, der ligger shifa. Hvordan? Allah har tilret lagt det sådan. At Allah vil have, at selve al-asal, der er shifa. Og shifa helbredeligt. Inna fi dhalika la'ayatan liqawmi yatafakkarun. I det er det for mennesker, som har forstand. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Det er Allah, der har skabt jer. Og det er ham, som fjerner jeres sjæl. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْزَلِ الْعُمُرِ Og blandt jer er der nogen, som blev trukket til, det bliver for gamle. Det vil sige, til det bliver ældre i alderen. Likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a. Til hans hjerne ikke fungerer mere, så han ikke ved, hvad han foretager sig. Det vil sige, han går tilbage til at opføre sig ligesom et barn igen. Inna Allah alimun qadir. Allah har magt over alt. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Allah har opsat befolkningen. Nogen er bedre end andre med hensyn til rizq-portion. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانكم فهم فيه سواء فما الذين فضلوا dem som har bedre rizq end andre, og så siger Allah, فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا Dem som er blevet valgt til at være bedre i rizq, بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ إِيمَانُهُمْ Det vil ligesom returnere rizq afhængig af deres iman. Din iman skal køre uafhængig af hvad Allah giver dig. For hun fihi sawa. De står begge to lige. Fordi hvad er det vi måler tingene efter? Vi måler tingene i henhold til taqwa. Gudfrygthed. أفبنعمة الله يجحدون Er det med Allahs ni'ma, som de forskynder? Er det med Allahs ni'ma, som de er hadfuld? Er det med Allahs ni'ma, som de danner shirk? Allahu Akbar. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا والله الله سبحانه وتعالى has kept ayah nun kvinna وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة plenty as kvinna da kommer بنين barn وحفدة وحفدة barn barn ورزقكم من الطيبات وهكذا أدي غين حلال Afabil batili yu'minun Er det på de dårlige, de tror på Wa bi ni'matillahi hum yakfurun Og med Allahs ni'ma, som Allah har givet til mennesker Alt hvad Allah har givet til mennesker Er det det, de danner kufur på ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ويعبدون de tilbyder stedet for Allah ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض De tilbeder noget andet end Allah, som hverken ejer eller sørger for, at de har noget provision fra himlen og jord, Og det er derfor her, de tilbeder noget andet end Allah. yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ard. Det her, som de tilbeder, de har ikke magt over deres rizq, som stammer fra Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يستطيعون Og de kan det ikke. فلا تضربوا لله الأمثال. Lad være med at komme med diverse eksempler til Allah subhanahu wa ta'ala. For eksempel, at de begynder at kalde deres asnam efter Allah subhanahu wa ta'ala end eller lignende. Og så siger Allah, فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ Lad være med at komme med jeres latterlige eksempler. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Det er Allah, der ved, og I ved intet. Darab Allahu mathalan abdan mamluka. Allah giver et eksempel til jer nu. En slave, som er ejer af en herre. La yaqdiru ala shay. Ham der er slaven, han kan ikke magte noget som helst. Fordi han er ejet, han er en slave, underkaster sin herre. ومن رزقناه منا رزقا حسنة فهو ينفق منه سرا وجهرا Og dem som vi giver ham Som dem vi har givet en provision fra os øh, Som er ren Så giver han fra det vi har givet dem øh, Sirran skjult eller åbenlyst Hal yastavuna Alhamdulillah Bal aktharuhum la ya'lamun Man kan ikke sammenligne de to med hinanden Den ene som er eje, hvor han har ikke magt over noget, og den anden, som får rizq for Allah, som giver både skjult eller synligt. Man kan ikke sammenligne de to, takket være Allah, bal aktharuhum la ya'lamun, og de fleste af befolkningen ved det ikke. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء Allah giver et eksempel på to folk. Den ene, han er stor. Han kan ikke sige noget som helst. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَهُ Ham der, ligesom ejeren, han, han bærer en byrde, på grund af, at han ejer sådan en der. أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ Lige hvor han sætter han til, han kommer ikke med noget godt. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل kan man sammenligne ham der med ham som kalder til retfærdighed وهو على sirat mustaqim. Og det er den person, som vælger at tage den retskaffende vej. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض Og til Allah kender وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض De usete tilhører Allah, som er både i himlen og jord. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ Selve kaldelse af tiden er ligesom du blinker med øjnene. Og huwa akrab, eller måske tættere end et blink. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah er magt herover over alt. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah har trukket jer ud af jeres mors maver, hvor I kender ingenting. og ja'ala lakum وَجَعَلَ wal absara wal وَالْأَفْئِدَ Og Allah har skabt jeres hørelse og jeres syn og jeres kropslemme. La'allakum tashkurun, Så I kan være taknemmelige. Alam yaraw ila at-tayri musakhkharatin الْجَوِّ السَّمَاءِ Kan de ikke kigge, hvordan selve fuglene er blevet skabt til at være i, i vores himler? Ma yumsikuhunna illallah. Hvem får de her fugle til at stå fast op i himlen andet end Allah? Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yu'minun. I det er der nogle tegn til folk, som er troende. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort nogle huse til at være jeres boligsted. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا Og fra dyrene, fra selve skinnen fra dyrene, kunne I bygge jeres telte, så I kan bo i den. تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ Så I kan benytte jer af den og bo i det i den dag, hvor I har behov for den. Det betyder, øh, når I, fordi badia folk, eller dem som rejser og flugter, så kan I bruge det til at skjule jer selv i form af telte. Så siger jeg, jo mava'nikum, når I rejser, øh, eller når I ændrer jeres kurs fra sted til sted, fordi de fyldt altid vandet, eller deres dyr. وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ Og når I bor ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين Fra de her dyr, der kan I bruge selve uld, øh, ulden fra den, og selve øh, de, der, der kan barberes af fra dyret, og fra hår, så I kan, alt der, der kommer en afstamning fra dyr, om det er sof, uld, eller awbar. Awbar, de der rester, der kommer ud af det, så kan I ligesom øh, bruge ash'ari har hårne, kan I også bruge athathan. I kan bruge det til hvad mange ting. I kan bruge det til puder, I kan bruge det til øh, sengetøj, I kan bruge det til øh, madrasser, øh, I kan bruge det til jeres, øh, hvad hedder det, til jeres furniture, hvad hedder furniture på dansk? Møbler. så I kan bruge det til jeres møbler. وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ Og I kan bruge det også til at være jeres egen, jeres egen mata'a, så I kan have det til at være jeres egen bagage. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا Og Allah subhanahu wa ta'ala har skabt dhilal. Dhilal, det er selve skygger. وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا og Allah subhanahu wa ta'ala har skabt fra himlene, øh, fra Allah subhanahu wa ta'ala har skabt. Øh, Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Og Allah subhanahu wa ta'ala øh, har skabt øh, øh, skyggerne, så I kan benytte jer af, når det bliver varmt. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا Og det er selve bjergene er med til at beskytte jer fra øh, vind, øh, som er hård mod jer. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل Og Allah subhanahu wa ta'ala har lagt til, at I kan benytte jer af noget tøj. Og sarabil er som regel flertal af sirbal, og det er al-khamis. Al-Qamis, øh, kittel. Daqiqumul har, som beskytter jer mod øh, varmen. Wasarabilu, wasarabila daqiqum ba'sakum. Og så nogle af de her kitler, som, øh, som sørger for, øh, de er lavet ud af øh, jern, som I har lært til at bygge, som I kan bruge i, i krigstilstand. tilstand. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون Det er for at opfylde den ni'ma, som Allah har tilretlagt på jer, så I kan være muslimer. فإن تولوا, hvis de benægter det, فإنما عليك البلاغ المبين. hvis de er venner og ikke accepterer og Muhammed, din funktion er, at du snakker til den og giver den øh, al-balag al-mubin. Al-balag, det betyder øh, at fortælle den om det her øh, din, og fortælle den om Allahs øh, din, at det er noget, som de skal følge efter. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها de kender til Allahs ni'ma, som har givet dem, alligevel de benægter den. Og aktharuhumul kafirun. Og de fleste af dem er vantro. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا Og det er den dag, hvor vi sender for et hver nation nogle vidner. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Og så vil Allah ikke give øh, lov til øh, dem, som er vantro, وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Og de har ikke ret til at komme tilbage og så se, hvorfor er vi blevet spurgt. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب them som er vantro, når de begynder at sige straffen, فلا يخفف عنهم så vil ikke være lettere ولا هم ينظرون der er ingen der vil kigge efter وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم når dem som er undertrykt begynder at sige dem som undertrykten dem, قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا Det vil sige, åh oh Allah, det her det er vores partner. الذين كنا ندعو من دونك Som vi kaldt i stedet for dig, oh Allah. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون Gå og sig det til dem, og I er nogle løgner. وألقوا إلى الله يومئذ السلام Og hermed vil de give Allah subhanahu wa ta'ala As-salam Hvad tror I, as-salam betyder? De vil give underkastelse til Allah, hvornår, når de får set. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Og de har glemt, hvilken misvejledning de selv har valgt at leve efter. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Det er dem, som har dannet øh, kufur. Og så sudud. Sudud en form for øh, modvis, modvisning på, fra Allahs øh, vej. Zidnahum adaban fawqa al adab Vi har givet dem en højere straf og en hårdere straf oven på deres straf. Bima kanu yufsidun. Hvad de selv har været med til at danne af katastrofer. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا Det er den dag, hvor vi sender for et hvert nation nogle vidner på den, alayhim, min anfusihim, fra dem selv. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَا Og det er den dag, vi kommer over dig, Muhammad, til at være vidne over for dem. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين Og vi har nedsendt bogen til dig, تبيانا لكل شيء, til at være klar for alt. وهدى ورحمة, retledning og barmhjertet og abushra og en nyhed til muslimerne. Inna Allah ya'mur bil adl. Allah kalder til retfærdigheden. ihsan at være god, Wa ita'i dhil qurba at være flink over for de nærmeste af familie og de fjerneste af familie. Wa yanha og beordre os til at holde sig væk fra al-fahsha, alt som er mobidelig, wal-munkar, som er haram, wal-baghi, bedrivelse af hår. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah advarer jer om, at I skal gøre det, لعلكم تذكرون سيكهست وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم når I står og lover Allah noget så skal I holde fast i det ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها og lad være med at ødelægge en yamin efter I har bekræftet den وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Hvor I har valgt, at Allah skulle være jeres kafil. Ved I, hvad kafil betyder? Ved I, hvad kafil betyder? Det er bare ligesom for at få jer med på det her. Ved I, hvad kafil Ah. Kautionist. Nej, kautionist. وقد جعلتم الله عليكم kafida. I har brugt jeres skaber til at være jeres kautionist. Kender I ordet kautionist? Inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Allah ved, hvad I foretager jer. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. Allah giver et eksempel her. Lad være med at være ligesom hende, كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Lad være med at være som har lavet hendes, øh, hvad hedder det der, når man øh, laver det der uld, det der med de to stænger, hvad det hedder på dansk. De der kvinder i gamle dage, de sad og lavede trøjer. Ja, strækker, ja. Strikker, ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala siger her, lad være med at være ligesom den kvinde, som har lavet en trøje. Og efter det, så har hun ødelagt. Allahu akbar. Øh, hun har strikket, ja, nej det er ikke, det er faktisk din, øh, en strik, at strikke. Ja, en syriske, som strikker, ja. Lad være med at være ligesom hendes syriske, som har strikket trøjen, og herefter har ødelagt den. Allahu Akbar. تتخذون أيمانكم dakhala I bruger jeres vævning til at være en indtrængning mellem jer أن تكون ummatun hiya arba min umma. så I kan være et nation som er større end den anden. Innama yablukumullahu bih. Det er noget, som Allah tester jer for. وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Når Allah subhanahu wa ta'ala får at vise jer på dommedagen, مَا كُنْتُمْ بِهِ تَخْتَرِفُونَ Hvad er det, I kan er, være tvivl om? وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً Så Allah vil, så har han for jer til at være et nation. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاء Men Allah misvej leder dem, han ønsker. وَيَهْدِ مَنْ يَشَاء Og ret leder dem, han ønsker. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Og I bliver spurgt om, hvad er det, I handler efter. Inshallah, næste gang, så tager vi fra 94, og bismillah næste gang vi afslutter surat Nahl, og vi starter med 25, øh, kapitel 25, det er Surat al-Isra. Subhanallah. Vi er allerede i Surat al-Isra. Og Isra vil ikke tage sig lang tid, så vi er i Surat al-Kahf. Så har vi nået til halvdelen af Koran. Nej, mashallah. Nej, mashallah, tabarakallah. Mashallah, tabarakallah.